klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais rādījumā arī Latvija klausītāji ir otrdiena, pulkstens astoņi vakarā, un kā ierasts, tad šajā laikā un rādījumā arī Latvija ēterā kustība prosanktitāte un raidījums vairāk tālāk dziļāk par ehm, ko tad mēs eh, runāsim. Un ehm, mēs ehm, mazliet sajutīsim sprādzienus eh, sirdī un eh, piedzīvosim ekskluzīvo evaņģēliju, kas cerams, kad aizlidzinās arī jūsu sirdis un iekustinās arī jūsu ikdienu, lai mēs būtu cilvēki, kas ehm, dzīvo Dieva vārdu un eh, rīkosimies kā īsti Dieva bērni. Um, jā, tas bija ļoti svarīgi mūsu kustības dibinātājiem Guljermo Džakvinta, jo viņš eh, mēdz teikt, ka būsim cilvēki, kas izdzīvo vārdu, nevis cilvēki, kas eh, vienkārši klausās un uzreiz aizmirst par to. Metodē, kur izdzīvosim šodien, ir trīs soļi – ieklausīsimies evaņģēlijā ar mīlestības skatienu – lai būtu spējīgi salīdzināt to ar mūsu ikdienu un eh, mainītu eh, tās lietas, kas ir tas, ehm, ko Dievs eh, katram no mums ehm, grib šodien pateikt. Un ehm, mūsu raidījumā tā doma nav tāda kā diskusija, bet tiešām katram sadzirdēt to, ko Dievs katram no mums personīgi grib pateikt. Uh, un eh, kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Dievs lai spīd tava gaisma, pasaulē cauri tumsai un pāri nezinai. Jēzu, tu esi gaisma šai pasaulē, ilgā tumsa es palikt var nevēlos, lai viss top gaiš, lai viss top gaiš. Lūdz Jēzu nāk egoismā, lajājas zem tumsu, nocvētais gars, mana sirdī nāc. Lai straume plūst, tava godību sājot sirdis, svētīts tavs vārds, tava gaismā, lai spīd. Kungs, es nāku tumsa pasaulē, tavā gaismā, lai vienmēr paliktu tavā nāve, man dāvāta dzīvība, tavā spēka, gust vesele brīvību, lai viss top gaiš, lai viss top gaiš, nāc Jēzu nāc tavo gaisma, laies ant tumsų nakts, va tas gars mano siela. es savu dvēseli skaidru ieraugu, it kā spoguli. Tev ikdienas es vēlos kļūt līdzīgās manā dzīvē, lai gaismu vienistaro, lai viss top gaiš, lai viss top gaiš. Nāc, Jēzu, nāc, tava gaisma. Lejais în tumsu, nācvētais gars, mana sirdī nāc. Lai straume plūst, tavu godību sajūt sirdis, svētīts tavs vārds, tava gaisma, lai spīd. Un, eh, jā, šodien studijā es nebūšu viena. Eh, šodien <laughs> studijā ar mani būs Liljana, Rīta un eh, es Signa. Un, jā, sāksim ar svētā gara piesaukšanu, lai svētais gars ir klātsošs un palīdz mums sadzirdēt, kas ir tieši tas, kas katram no mums šodien ir jāsadzird. Svētais gars nāc un dod harmoniju Svētais gārs ir vienīgais, kas spēj dot harmoniju, jo tas ir harmonijā starp tēvu un dēlu. Svētais gārs, esi kā dāvana, kas rada harmoniju. Dod mums spēku veidot kopēju labumu, būt gataviem vienmēr kalpot visiem. Nāc, svētais gārs, pārveido mūsu dzīvi, lai kļūtu miera un harmonijas nesēji. Harmonijas un miera gars nāc pie mums. Un um, tagad klausīsimies Dieva vārdu. Tas, uh, ko mēs um, daram vai kādu vārdu mēs pārdomājam, mēs um, gatavojamies jau svētdienai un pārdomājam svētdienas um, evaņģēlī fragmentu, bet um, kā mēs zinām, tad Dieva vārds katru dienu var mūs uzrunāt savādākā veidā, un mūs no viena un tā paša fragmenta var uzrunāt citi vārdi. Un, un arī tā doma, ko mēs sajūtam, var būt pilnīgi savādāk. Bet, jā, dargais klausītājs, aicinu arī tevi būt kopā ar mums un izdzīvot šo meditāciju, atvērt sirdi un tiešām sadzirdēt, kas ir tas, ko ko Dievs tev personīgi grib pateikt, kas ir tas vārds, ko viņš grib tev atgādināt, un kas ir tās domas, kuras viņš gribētu, lai, lai tu savā dzīvē izdzīvo. Un, jā, tad vai nu paņemam mieram tuvu grāmatiņu vai atveram bībeli un lasīsim svētā Marka evaņģēlī 10. nodaļas 35. līdz 45. pantu. Un, ja jūs jūtat ar to vēlmi padalīties, tad droši uzrakstiet mums īziņas uz studiju. Telefons īziņām 266 77 272. Droši padalieties ar to vārdu, kas jūs uzrunā, varbūt īsi kāpēc. Telefona numurs 266 77 272. Un eh, jā, lai evaņģēlis kļūst par dzīvi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstīja svētājs Marks – Tajā laikā Zebedeja dēli Jēkabs un Jānis piegājuši pie Jēzus, viņam sacīja: Mācītāji, mēs vēlamies, lai tu mums darītu to, ko vien mēs lūksim. Un viņš jiem sacīja: Ko jūs gribat, lai es jums izdaru? Tie viņiem sacīja: Dari mums, lai mēs tavā godībā, sēdētu viens tavā labā, tavā labajā un otrs tavā kreisajā pusē. Bet Jēzus viņiem atbildēja, jūs nezināt, ko lūdzat, vai tad jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, un pieņemt to kristību, kurā es tieku kristīts. Un tie viņiem sacīja, mēs varam. Tad Jēzus viņiem teica – biķerī, kuru es dzēru, jūs gan dzēsiet, un tiksiet kristīti kristībā, kurā es tieku kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai krēsās rukās man nepiederās dot jums, bet tiem, kam tas sagatavots. Kad pārējie desmit to dzirdējā, viņi sākā dusmoties uz Iekabu un Jāni – Un Jēzus pieaicināja viņus pie sevis sacīdams. Jūs zināt, kā tie, kas tiek uzskatīti par tautu valdniekiem, valda pār tām un toksmaņiem, ir varā pār tām, bet tā lai nav jūsu starpā. Kas grib būt lieka, lielāks, lai ir jūsu sulainis, un kas grib jūsu starpā būt pirmais – lai ir visu kalps. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu un savu dzīvību atdotu daudzus atpestīšanai. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Eksplozīvā evaņģēlija pirmais solis ir mīlestības skatiens. Mēs eh, atveram savu sirdi un uh, skatāmies uz dzirdēto vārdu un sadzirdam, kas ir tas vārds, kas um, vai teikums, kas no šī fragmenta šodien um, īpaši uzrunā. Kas ir tas vārds, ko īpaši atceramies? Uh, Rīta, kādi vārdi šodien uzrunā tevi? Mani uzrunāja pieņem to kristību, kurā es tieku kristīts. Mēs varam kas grib būt lielāks, lai ir jūsu sulainis, un kas grib jūsu starpā būt pirmais, lai ir visu kalbs. Kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu un dod dzīvību. Paldies! Liliana, kādi vārdi uzrunāja tevi? Tad eh, vienu teikumu evaņģēlijā sākumā mēs vēlamies, lai tu mums darītu to, ko vien mēs lūksim. Tad arī tāpat kā rītā mēs varam un um, lai viņš kalpotu un savu dzīvību atdotu daudzu atpestīšanai. Paldies! Mm. Arī mani šodien uzrunāja vārdi. Mēs vēlamies, lai tu mums darītu, ko mēs ielūksim, Um, un Jēzus atbildi, ko jūs gribat, lai es jums izdarītu. Un um, vārdi tiem, kam tas sagatavots. Atgādini, dārgais klausītāji, ka mēs ļoti gribētu arī dzirdēt uh, kāds vārds no evaņģēlī fragmentu uzrunāt tevi, un lai pārdomātu evaņģēlī, tad lai skan dziesmu. Vien mano sirdī er Dievs, lai esi tik tu. Ņem manu sirdī er Dievs, lai esi tik tu. Lai esi tik tu, tik tu, lai esi tik tu. Lai esi tik tu, tik tu, lai esi tik tu vien manu gribu Dievs, lai esi tik tu. Vien manu gribu Dievs, lai esi tik tu, lai esi tik tu, tik tu, lai esi tik tu. Lai esi tik tu, tik tu, lai esi tik tu. Niemandou mīlestību, niemandou dzīvi Dievs ņem visu mani. Ņem mani Dievs, ņem manu mīlestību, ņem manu dzīvi Dievs ņem visu mani. Ņem mani Dievs. Ņem manus domas Dievs, lai es ietiktu. Ja e manas domas Dievs, lai es ietiktu, lai es ietiktu, tiktu, lai es ietiktu, lai es ietiktu, tiktu, lai es ietiktu. Niemanu mīlestību, Ņem manu dzīvi, Dievs, ņem visu mani, ņem mani Dievs, ņem manu mīlestību, ņem manu dzīvi, Dievs, ņem visu mani, ņem mani Dievs. Turpināsim ar eksplozīvā evaņģēlija otro soli, kas ir gudrības apgūšana kad mēs pārdomājam, mm, kāpēc eh, tieši šis vārds un eh, tieši man šodien ir uzrunājis, un kas ir tas, ko Dievs vēlas man pateikt, ko vēlas man parādīt eh, manā ikdienas dzīvē saistībā ar dzirdēto vārdu. Um, ehm, Lilijāna, sāksim ar tevi. Jā, noteikti. Jā. Um, ehm, un interesanti, kas man uzrun, mani uzrunājā, tas ir arī tā, ka uh, Svētdien ir uh, eh, misiju uh, eh, svētdiena. Svētdiena, kas ir veltīta misijām un ir tik interesants evangelis, uh, eh, evangelija fragments šoreiz. Um, tad man uzrunāja, mēs vēlamies, lai tu mums darītu to, ko vien mēs lūksim. Um, ehm, gan uh, Jēkabā un uh, Jānija cilvēkā, gan arī um, apustulī, kā viņi reagēja, es pilnīgi veidā redzēju sevi. Eh, tik bieži nu, varu lūgties, un tad, eh, bet Dievs tev jādara, ko es tev prasu. Eh, es vēlos to un to, es zinu, kas ir labāk man un citiem cilvēkiem, varbūt vēl vairāk citiem cilvēkiem, tad um, lūdzu, tev jādara to, ko es prasu. Un tad, protams, Jēzu man ļoti patika tas uh, dialogs, ko, ko Jēzu, Jēzu veidoja, Jēzus veidoja ar, ar Jēkabu un Jāni. Um, nu, viņš gāja pretī, nu, ko jūs gribat tad? Nu, sakiet. Um, un arī tik viņi ir pārliecināti, protams, ka mēs varam. Nu, kas būs pie krustā, kad, kad Jēzus mirst tur, uh, Jēkabs nebūs, Jānis jā. Bet, nu, tā mēs varam Un uh, ir arī interesanti, ka uh, Jēzus piedāvāja, nu jā, dzert biķeri un, uh, un uh, saņemt kristību, ko, ko viņš ir um, saņēmis, uh, ko tā nozīmē arī manā dzīvē. Uh, vai nu, tas biķeris, nu, protams, ka tas var būt godība, bet tas var būt arī rūgtums, it īpašā vecajā derībā, kad uh, runā par uh, par biķeri tur ir tas rūgtums, varbūt dieva atriebība arī, eh, kad eh, tautā neklausīja un tā. Um, nu, tad jūs to varēsiet saņemt, um, un, eh, bet uh, labajā un kreisajā pusē, protams, ja mēs skatījāmies uz, uz Jēzu, kas numira uz krustu, kas bija labajā un kreisajā pusē, nu, tiešām, uh, tiem, kam tas sagatavots. Nu, tā bija divi ļaundari, ja? viens labājas par otru, bet nu, tā. Un, eh, un tad tālāk tā reakcija pārī desmit, nu, tāds pats variants, jā, īstenībā. Um, un uh, droši vien, ka viņi arī dusmojas, tāpēc, ka viņi, viņi nedomāja tā pirms tam. No Iekaps un Jāis bija pirmie, kas runāja. Uh, Bet, nu, es domāju arī, viss tas notika pēc, kā Jēzus arī sludināja, arī teica viņiem, man jācieš. Un, eh, nu, atkal, eh, Jēzus ir uz vienu līniju un viņi ir pilnīgi uz citu, no? Nu. Um, ehm, un, bet Jēzus cenšas tomēr, un tas ir ļoti skaisti, um, ņem viņiem pie rokas un ved uz citu ceļu. Eh, būt pirmie tas nozīmē būt kalbī, kalpones spēks, bet ir arī skaisti, ka spēks es varēšu saņemt no kristības iestiprināšanas eh, sakramentu. Eh, un tur es, es varu saņemt to spēku, izpildīt to, ko Jēzus dzīvoja un man prasa dzīvot arī. Um, Un tas man lika domāt arī par um, um, man slāpst. Man slāpst pēc varā, man slāp pēc, um, pēc godības un tā, pēc varbūt sacensības es dzirdēju arī, ka uh, tajā konferences, ka, kas bija nesen uh, Tereza draudzē pas, par um, sāpes, kas ir baznīcā, um, bija runāts par to, ka uh, Mēs um, nu, skatāmies ar um, šīm acīm uz, uz otru cilvēku. Um, un tad, bet Jēzus mani aicina kaut ko citu. Un ne tikai aicina mani, bet viņš to dzīvoja, lai būtu iespējams man arī dzīvot to. Um, nu, kalpot un atdot dzīvību. Un uh, kādā veidā uh, viņš uh, vēlas ka es dzīvotu to um, nu, katru dienu ir izaicinājums uh, to dzīvot un kā dzīvot arī. Nu, svarīgi ir, ka es, atvērs, es atvēršu savu sirdī, lai redzētu, uh, kādā veidā Jēzus mani aicinā un, um, un arī atvērt savu ausīs, lai dzirdētu, nu, nāc un kalpo kopā ar mani nāc atdod savu dzīvību un tu būsi kopā ar mani. Nu, ko, ko es vēlos vairāk? Nu, tas ir tomēr to, ko es cenšos dzīvot, tad būt ciešākā veidā kopā ar viņu un, un palīdzēt citiem to dzīvot arī. Paldies! Rīta, kādas ir tavas pārdomas? Um, kad es lasīju šo fragmentu, um, no nu, Marka, Svētā Marka evangelijā. Es eh, domāju, cik Jēzus bija pacietīgs ar apustūļiem, lai, eh, eh, lai viņš palīdzēja apustūļi, apustūļiem kļūt apustūļi, lai pēc, ka Jēzus gāja atpakaļ pie tēva, viņi varēja um, tiešām eh, izpildīt misiju. Un eh, tad ir tā saruna gan ar, ar Jēkabu un Jānim, bet arī ar visiem apostūļiem. Un eh, tā kā arī jau Liljan runāja pirms manis, tiešām mēs redzam, kā mēs esam, jo mēs esam cilvēki Un eh, tad mēs prasām Jēzu, es vēlos to, es vēlos to. Um, un eh, kad es lasīju eh, šis, šis fragments, man palīdzēja um, arvien vairāk padziļināt šo fragmentu um, caur zvētājs Maksims uh, um, il confessore italiski, nozīmēt, uh, Eh, viņš ir no viena no basti... Eh, apliecinātājs. Apliecinātājs, mm -hmm. Svētais Maksims apliecinātājs, viņš daudz rakstīja. Un viņš eh, paskaidroja, mm, kā mēs, kā cilvēki, protams, mums ir prāts un mums ir grību. Un, bet mēs nesam tikai cilvēki tikai ar grību un ar prātu, mums ir arī dvēsele, mums ir jūtas, mums ir ķermeni, viss, kas Dievs mums deva. Un lai pilnīgi būtu cilvēki, nevajadzīgs tikai mūsu gribu un mūsu prātu. Un tad šajā brīdī, šajā kontekstā, eh, Jānis un Jēkabs parādīja, ka viņi bija tie īsti cilvēki, es gribu, es vēlos. Un dažreiz mēs arī tā uh, pazvitrojam muziku. Es vēlos to, es gribu to, bet ne tikai, <laughs> ne tikai bērni, jo dažreiz arī tā bērni uh, dara. Mamma, es gribu to, un varbūt mamma teica, nē, nu, jo nav iespējams. Um, bet, uh, bet arī, arī jaunieši, es, es vēlos realizēt to, es gribu. Protams, tā vēlmes ir vajadzīgs, bet mēs kā kristieši e, jāsaskan jau visu ar Dieva gribu. Tad, ja ir vajadzīgs redzēt, ko Dievs vēlas no mums. Un, un Jēzus atbildēja to, ko atbildēja apustuļiem. E, e, ir vajadzīgs dzert bikieri, pieņemt to kristību, kur es tiku kristīts. Un ko nozīmē, tas nav tikai saistīta ar mm, mūsu kristības sakraments, ka mēs kļūsim Dieva bērni, ka mēs kļūsim baznīcas bērni, gaismas bērni, ka mēs e, esam atbrīvoti no pirmā grēka. E, nē, bet e, ka mēs esam gatavi, kā Kristus dzēra to bukieru, mēs zinām, kad Jēzus bija Gecemanes dārzā, arī Jēzu nebija vieglāk un prasīja e, tēvam, Eh, bet viņš pēc tam teica, lai, lai tavs prāts notiek. Tad eh, šis kristi, šo kristību ir, kad mēs skatāmies uz Jēzu, uz krustā, ka viņš deva mu, savu dzīvību par mums, un viņš teica, cilvēka dēļ nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu un savu dzīvību atdodu daudzu atpestišanai, un mēs zinām, ka viņš deva savu dzīvību līdz nāvi un nāvi uz krustā. Tad to mēs varam, protams, mēs zinām, ka e, Jēkabs un Jānis deva savu dzīvību pēc tam, jo viņi, viņi sludināja evangēliju un nomira arī Kristus e, vārdā. E, e, bet e, e Bet, e, protams, kad sapurstoris e, bija savu nevis bija mocekli, e, kā nomirau moceklība veida, bet arī bija arī cita veida arī mm, moceklība. Un tad katram no mums ir aicināts, un tad es prasu Jēzu, tu zini vairāk nekā es, kas ir vajadzīgs man. Tad viņš pārveido ar mūsu gribu, viņš pārveido ar mūsu prātu, viņš pārveido visu to, kas mēs, lai piepildīt to, ka mēs esam, jo viņš vēlas, ka mēs esam laimīgi, ka mēs būsim laimīgi zvēti. Un eh, tad, ja es esmu vienmēr kopā ar Kristu un atļau Kristu eh, darbojas mani, es izpildīšu dievgarību. Un par to arī es izvēlēšu skaistu dziesmu, ņem manu sirdi Dievs, lai esi tik tu, lai ņem manas domas, manu gribu, jo Jēzus pārveido visu, kas mēs esam. Paldies! Es um, šovakar nebūšu <laughs> laikam baigi oriģināla, bet um, jā, arī manas pārdomas ir par to, kad um, tās lūkšanas, eh, ja viņas ir, tad viņas, eh, tad viņas ir eh, tādas, kā jau Liliāna minēja, un kā mēs arī lasam evaņģēlijā, kad es gribu, lai, lai tu dari to, ko es lūdzu, un dari to, ko es gribu. Un, un tad tas Jēzus jautājums, ko jūs gribat, lai es jums izdarītu? Un, un tas man liek padomāt par to, jā, no vienas puses arī, vai es uh, ļauju uh, Dievam piepildīt savu redzējumu manā dzīvē, vai, uh, vai arī tāds konkrēts jautājums, nu, kas ir tas, ko tu gribi? Jo man liekas, ka cilvēki nu, viens ir tas, kad mēs, uh, ā, nu, es gribētu, lai man ir tā kā viņam, bet, uh, mēs jau neaizdomājamies par to, nu, kāda dzīve, piemēram, ir tam otram cilvēkam. Mēs šobrīd tik ļoti daudz laika tērējam sociālos tīklos un sekojam visādiem um, profiliem, kur, um, kur pārsvarā neviens nerāda um, skumjas, neviens nerāda um, ikdienas dzīvi, un, uh, un tās lietas, kas tiek parādītas, parasti ir um, priecīgi, skaistus tie ir ceļojumi un kaut kādi skaisti notikumi, un tas viss tiek pavēstīts tā ļoti skaisti, un, un tad, protams, kad liekas, nu, kad, kāpēc, kāpēc man tā nav. Bet viena lieta, ko man arī krustmāte iemācīja, kad es, es varbūt gribu tādas lietas, bet es negribu to dzīvi, kas ir tam cilvēkam. Uh, Un, eh, un man liekas, tas ir tas, par ko mēs eh, ļoti reti, kad aizdomājamies. Un, eh, un tad ir šis te konkrētais jautājums, vai kas ir, ko tu gribi, ko tu gribi, lai es izdarītu. Un, un tas liek aizdomāties par to, vai es, varbūt jau arī, ka tā mana lūkšana Dievam ir, ir pareiza, nu tādā ziņā, kad arī Dievs grib man to dot, bet... Um, bet viņš pēc tam arī saka, tas būs tam, kam tas ir sagatavots. Tātad, jebkas, jebkāda lieta mums notiek, tāpēc, ka tā ir priekš mums un viņa mums ir sagatavota. Un, un arī tā lūkšana, varbūt, ka viņa ir pareiza, bet man liekas, kad Dievs uzdod šo jautājumu, vai tu, vai tu tiešām zini un vai tu vari atbildēt, kas ir tas, ko tu gribi. Un, uh, Un tāpat tās arī, nezinu, vai lai kaut kādas lietas mums dzīvē notiek, vai tu tiešām gribi tās lietas priekš sevis, vai tu gribi viņas tikai tāpēc, ka kādam citam ir. Un vai tu aizdomājies par to, varbūt kādas ciešanas nāk līdz ar to. Un um, jā, tad uh, manas pārdomas šodien ir par to, um, lai es uh, lūgtu konkrētas lietas un uh, un pārdomātu, kas ir tas, kas um, tiešām ir priekš manis. Un, um, un runāt ar Dievu par to, ka uh, eh, es esmu tik ļoti pateicīgs. Un uh, jā, pateicība arī ir tas, kas, uh, par ko es šodien aizdomājos, kad uh, būt pateicīgam par to, ko Dievs ir uh, man sagatavojis. Un būt pacietīgam. Tas ir mans šodienas pārdoms. Un, uh, jā, bet ar uh, to, kad mēs pārdomājam eh, un sadzirdam, viss vēl nebeidzās, jo, lai mēs tiešām dzīvotu Dievu vārdu, ehm, Dievs ehm, mums ehm, ekskluzīvais evaņģēlijā mums ir trešais solis, kas ir pravietiskais norādījums, ka mēs apņemamies dzīvot konkrētas lietas, lai, lai tiešām dzīvotu to vārdu, kas, kas mani uzrunāja šodien. Lilian, kāda būs tava apņemšanās? Nu, tā kā es jau eh, runāju, es centīšos atvērt ausis un eh, acis, lai redzētu to, ko Jēzus man piedāvā, nemeklēt, nu, es to gribu tad dot man, bet tiešām otrādi, ko tu vēlas no manis un dot man spēku izpildīt to. Paldies! Rīta, kāda būs tava apņemšanās? Es arī tāpat kā Liljāni, jo tā ir tā ir mūsu ceļš, un šajā brīdī es nezinu, jā, ja priekšējā nedēļa tā, jau runāju par to, es, viena persona man deva um, vienu novenu, eh, lai šajā tiešām novena palīdz man un visiem tiem, kas lūdzas šajā novena, um, tiešām um, um, pilnīga veida atdot uh, sevi uh, Jēzum, uh, un ka Jēzus dara visu, ko vēlas mana dzīvē. Un tā ir ceļš, tā ir ceļš, tā, e, kā mēs pilnīgi atdodam visu, kas es esam, kas mums pieder, um, um, lai viņš izpildi e, teva gribu. Un to arī, ko es jau teicu, ka Jēzus mēģināja arī e, palīdzēt apustuliem to saprast un, un pieņemt. Uh, Arī ja viņi nebija, nebija vieglāk to arī, jo viņi nevarēja arī saprast, ka Jēzus drīz uh, būs, uh, būs uh, eh, nogalinātu uz krustu tādā veidā. Un tā var notiks arī mūsu dzīve. Tad šajā nedēļā es tiešām arī tāpēc, kā, kā Liljana arī teica, ka svedien ir mis, nākam svedien tiešām ir misija diena, un lai kļūtu misionāri, uh, Eh, mums jāatstāt sevi, lai kalpot citiem, kalpot kas tie, kas ir blakus man, tie, kas ir tālu no manis, visi, kas eh, Jēzus man jelik klāt, lai es kalpotu un palīdzētu. Jo mēs varam kļūt misionāri visur, kur mēs esam, ne tikai eh, kad mēs braucam uz Afriku vai uz, uz Indiju, uz Senegālu, kur ir visnabadzība valsti, bet visur, kur mēs esam, mēs esam misionāri. Bet, lai to darītu, ir vajadzīgs, ka, kas atļauj Jēzu darīt, ko viņš vēlas mana dzīvē. Paldies! Es um, šonadēļ apņemos būt pateicīga. Uh, pateicīga par to, kas man ir, um, pateicīga par to, um, kādas lietas um, man dod Dievs, kādas lietas um, man ir izaicinājumi, kādas grūtības man ir. Un uh, tiešām pateikties par to un uh, nesūkstīties un uh, necerēt, uh, ka gribētos labāk, bet uh, tiešām pazemībā pieņemt uh, to, kas man ir, un, uh, un būt pateicīgi par to, ka man ir tā būs mana apņemšanās. Jā, tas um, šovakar no mums arī viss. Paldies, dārgais klausītāji, ka bija kopā ar mums. Mēs ceram, ka arī tu esi saņēmis um, atziņas, uh, un arī tevi ir uzrunājis šis vārds. Gribam aicināt um, izmantot šo metodi ekskluzīvais evaņģēlijas arī savā ikdienā. Tas tā nav tikai metode otrdien <laughs> vakariem vai, vai pārdomāt svētdienas evaņģēlī, tā ir metode, kas palīdz pārdomāt uh, vienkārši svētos rakstus, jebkuru rakstu vietu un, un sadzirdēt tādā personīgā veidā, kas ir tas, kas, uh, kas tevi uzrunā. Un, eh, jā, mēs arī esam ļoti pateicīgi par, par ziedojumiem, jo mūsu raidījums tāpatās kā jebkurš cits raidījums, arī Latvija raidījums var pastāvēt uh, un skanēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, un um, mēs esam ļoti pateicīgi un aicinam arī atbalstīt radio Mariju Latvijā um, tālāk, lai radio varētu būt tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Reklāmas pauze par kustību par sanktitāte mūsu vakari um, ciemos ir trešdien vakari, tad, um, ja jūs vēlties uzzināt vairāk par mums, vai, um, vai uzzināt vairāk par um, piemēram, cilvēka cieņas principiem. Eh, rītā mums būs eh, brīnišķīga lekcija un brīnišķīga saruna ar Dairi Mežvinski, un eh, jā, tēma būs cilvēka cieņas princips, tā kā droši, ja ir interese, var, var nākt pie mums un pievienoties. Um, ehm, visa informācija atrodam Facebook lapā kustība prosaktitāte vai arī mūsu mājaslapā prosaktitāte.lv un um, noslēgsim ar lūkšanu. Kungs Jēzu, palīdzi mums visiem būt vienai sirdī un vienai dvēselē, apņēmībā dalīties priekos un bēdās, mūsu brāļu darbos un cerībās. Dari dzīvu evaņģēliju katrā no mums, lai pat vienaldzīgākajiem būtu iespēja atklāt Dieva mīlestību un kristīgās dzīves skaistumu. Dod mums drosmi un pazemību vienmēr piedot un iet pretī tiem, kuri no mums novēršas – Izceltās daudzās lietas, kuras mūs vieno, un mazini tās, kuras mūs šķir. Dod mums mīlestību redzēt tavu seju, katrā cilvēkā, kam tuvojamies, un katrā krustā, ko mēs sastopam. Dod mums uzticīgu un atvērtu sirdi, kas gavilē no katra tava vārda un žēlstības pieskāriena. Iedvesmo mūs vienmēr ar jaunu pārliecību un entuziasmu, lai mēs neno, bīstamies saskaroties ar neveiksmēm, vājībām un nepateicību. Dari, lai mēs visi justos kā ģimene, kur ik viens cenšas saprast, piedot, palīdzēt, dalīties, kur vienīgais likums, kas mūs saista, ir savstarpējā mīlestība. Paldies, dārgais klausītāj, ka biji šovakar kopā ar mums. Šodien studijā bija Signe, Liljana, Rita. Lai jums svētīgs vakars un mēs tiekamies jau pēc nedēļas. kuras svētuma dzīves paraugs. Dod visiem saviem bērniem, visiem saviem bērniem, manām